Eundalaro gehi elbagituri lana eskaintzen diete ahmonako gure nahia egoitzana. Jean-Marie François da egiturako zuzendaria. Ce sont des personnes qui ont une reconnaissance de travail handicapé par la maison. Departamenduko elbagituen etxeak langile elbagitu gisa ezagutzen dituen pertsonak dira. Pertsona horiek ahazuin pertsonal edo organikoengatik ez dute garapen pertsonal edo da profesional normal bat izan ahal. Correct sur le plan personnel et professionnel. Gurea bezalako egitura batean, maila pertsonalean, sozialean eta profesionalean garatzeko aukera dute. Haien ahalen arabera lan eginez. Paperak legat kritikatuz, kartuen akusatuz, kontserba poteak antolatuz, baratzean lan eginez, belaja moztuz. Berna edelak monitore bezala aritzen da, elbagituak aien lanean laguntzen. Askok ez dakite ez iskribatzen, ez kondatzen, baina beti deseinu ekin edo deseinu kartetan eginez edo batzuk eginez beti egusitzen dute lana lanean uh, eh, laguntzen ditugu uh, sistemak en uh, eh, ekien uh, entzuten ekien uh, galdeak uh, guen lana beti, beti, beti uh, entzuteat uh, beti berdu prestizan laguntzeat eta pentsaz ortaik uh, ah, du lana egiteat eh, presunoekikin. Eta ematen dute pentsatzot eh, egun, egun guziko bizien eh, respetua uh, zimeazoekikin ikasten da. Elbagituak direlako gutxi etxeak mespretsatuak izan hori dira maiz. Jean-Marie François argidu, elbarrituak izanik ere langileak dira, besteen maila berean. Nous qu'on veut c'est que nos ouvriers handicapés aient à travail, qu'ils aient en valeur, qu'ils une da gure langile elbarrituek lan batukatea, Balorizatzen dituena eta gisa berean bai, ekoizpen industrial bat da, lanarazten gaituen enpresa batzuen mesedetan dena. Euh, Baina ez da, bigarren mailako lan bestela kontsideratu, egiten dutena, makina batek ez baitu egiten ahal. Ez da okupazio bat, bat, lan bat da. Le gouvernan et atadjan et les... Gobernatzaileak, elkarteak, jende anitz, oartu ziren langile elbajituak bazterrean utziak zirela. Ez langile txajak zirelako, baizik eta ezagutuak ez Hemen naizen azken laurteetan, aldo dan guztietan gure naia ezagutarazten saiatzen naiz. Elbajituen lana eta eta zuko batzen diren profesionalena ezagutarazten saiatzen naiz. Jendea oartadin, ez dugula soilek zaintza funtzio bat. Ekoizpen, ekoizpen, ekonomikoaren funtzioa ere betetzen dugula. Gaujet hori diren hogei enpresa buruekin ere, helburua hori da. Lehenik, oak daitezela, existitzen girela. Zeren askotan, ez gaituzte ezagutzen. Ondoren, erakustea, merkatu kontratuak egiteko gai girela. Lan bat dute eginarazteko. Asiako enpresa batean edo haien langile eginarazio ordez, guri eginarazi ezagukete. Jakinez, karguetan eta imposei begira, abantailak izan ditzaketela. Ahi-ahia dena da, enpresa inguru ez dutela gogo eh, eta hori sekula izan, simpleki ez gaituztelako ezagutzen. Atzoko bisitaren ondutik, enpresa bat baino gehiago erakutsi zuen Arbonako gure nahi enpresarekin lan egiteko gogoa.